da faslun la yahillu li salatun baya halatta ga wanda baya da alwala ya san baya da ya yayi sallah haka nan ba da alwala ba bai halatta kun gani wato abubuwa uku wajibi ne sanin su gabanin sauran ayyuka duka wajibi ne ka kyautata tauhidinka Ah, kada ka yi eh, abin nan sallah da imanin yan bori kana tsammanin wani na iya cuta ta ko wani bai abin nan yana bani yana bani kaza sai Allah ka san sifofin Allah da sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama ah, da sauran annabawa da sifofin mala'iku da ranar lahira da kaddara wannan sai ka san su wannan shi a farkon wajibi domin in wannan ya rushe komai ya rushe don abin nan imani shine tsarkin farko tsarkin rai bayan haka nan tsarkin jiki na sama shine tsarkin ruwa ka san yadda ake alwala da wanka da sauransu in ba su yi kyau ba abin da ya gare su duk ya ɓaci bayan haka nan ka san yadda ake sallah don bayan abin da bayan sallah duk sai ta yi kyau sannan saura ke yi sauran ayyuka daɗa kowane in ya tauka koye shi gurgurun hali ko baka san su da sauki kun gane ko hmm? ba su san su ba wanda ya san abin nan Allah shi adda iko ka ce abin nan yana da kudura shi daya adda iko kuma kuduran nan ta shi daya adda kuma ka san wahadaniya Allah shi daya yake ga sifofinsa da zatinsa da ayyukansa amma baka san ah, ah, baka san Ahmadul Badawi ba shi in komai ba baka san ah, Allah shi daya yake ba kenan ba faɗa mutane yadda abin yake ba da an ka ce Allah shi ɗaya yake ga zatinsa ba mai wani zati kamar shi shi ɗaya yake ga sifar shi ba mai sifa kamar shi duk wanda ba a cikin ɗakin nan bai jin karatun nan da muke yi kowa ne ne in ka ce yana ji yana can makka yana jin munan ka ce shi Allah ne kun fahimta ko duk ayyuka sun ɓaci Eh, sannan bayan haka nan kuma ba mai baka wani abu sai Allah ba mai hana ka sai Allah akwai asbabu kana roƙo roƙona abin da zan baka in baka kaga wannan bai hana da Allah shi yadda iko ni iyaka ta nan yana yiwa Allah ya hana ni ina son in baka ma bai yiwa da yawa mai son yi ma alheri din Allah bai nawa bai yiwa kun gane ko to wannan tsarkin rai ta kwanshi a farko sannan tsarkin jiki sannan yadda ake sallah sannan bayan an nan ayyuka su to kana iya dakata sai ramadan ya yi kusa ka koyi azumi kana iya shirya zaman ka kasan dai haji gaskiya ne amma baka san yadda ake yi ba sai da ka samu kuɗi ya ake haji. Ehm, kana kasan zakka wajiba ce ba sai ka san yadda ake zakka tun da baka da kuɗi sai da ka samu kuɗi wannan tilas ne ka sai ka koyi yadda ake yin zakka don ka san abin nan to gwamma abin nan zakka ita ba sai ka sani bai kana iya zuwa ka ce malam kaza gare ni ya zan yi ya fa ya ce hidda kaza shikenan ka gama kun fahimta ko to wala tawa ba a yin tawafi kuma sai da alwalla ah, ina ne wala masu wala wala masu nusratul qur'ani kofin qur'ani ba ka taɓa qur'ani kamili da in babu alwalla wala ha kuma ko da fatar da an ka ɗaure qur'ani ba za ka taɓa ba la biyadihi wala bi'udin mutum ba zai taba da hannunsa ba kuma ko ka sa wata yasan sanda ka dagara wani afi da makamancinsa illa min ha lil muta'allimi fihi sai wa in ya zan juz'i juz'i shi biyu shine juz'i kamar juz'u amma ko juz'u tabara gashi kana karatu nan kai almajiri ne in an ce ko da shi sai da alwala za ka abin nan za ka ɗauke shi kun ga da wuya almajiri ba ɗaya da ke mai ɗauka don nabdi don mai ɗauka don nabdi wannan yana da lokacin da ya tsare amma wannan ko da yaushe aikin kenan to shi ana yi mai uzuri shi ɗauki juz'i babu alwala kun gane ah, to wala masulahi alqur'ani alazim ba ma abin nan qur'ani ba ko da allo wanda an ka rubuta qur'ani ciki in ba ka da alwala bai halatta ka taba ba kun fahimta ko sai fa almajiri ko malami mai gyarawa don haka ya ce alagayin lulu ba da alwala ba illa li muta'allimi fi sai wanda yake dama allonsa ne yana neman ilmi ciki to wannan don ya dauka ya rungume yana karatu bai da alwala ba komi ina au abin au muallimin yusahi ko ko malami mai dauka yana gyara masa karatu ko yana gyara masa rubutun wannan in an ce shi kuma tun da sana'a shi kenan sai da alwala kun ga an wahal da shi an yarda shi babu hmm? wannan babu komi inda a takalmin ba ai kuma wannan akan tebur yayi ba akan qur'anin ba ka gane hmm. mai sai da littafai to littafi daban a da qur'ani yana da qur'ani in ya shi cikin kaya kayan da ya ni ya ɗauka to amma in dai ƙur'anan ne zalla yake ɗauke da su tilas ya zan yana da alwala hmm. wannan ba laifi ko akan kafiri ka za mu da ko. dan ba shi ne ƙur'ani ake ɗauka ba kaya ake ɗauka ka gane to uh, wasabi fi masil ƙur'ani kal kabiri sannan kuma nan alwala yaro ba a bashi qur'ani in ba ya da alwallah wato da shi da babban mutum duk ɗaya ne amma kuma ba a cewa yaro na da laifi don Allah bai aza masa alƙalami ba sai ya balaga saboda haka isin ismu alamu na lahu wato laifi sai ya komo ga mai miƙa shi ga yaron kun gane wa man sallah bi ghairi wudu'in amidan wanda ya salla ba da alwallah ba da gangan ga ruwa ga lafiya kuma ga lokaci yana iya tsayawa shi alwallah sai ta hiyar buga ƙasa ya taimama wa huwa kafir kafiri ne don mi don ya karyata qur'ani qur'ani ya ce idza qumtu idza qumtu ila qumtu ila salati wa ghasulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqin sahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ya ce a'a Allah ba zan yi haka nan ba in ga yadda nika <laughs> kun fahimta ko to shi kuma wato ba a ce masa kafiri amma da za a ce masa wato asi ya bar abin da Allah ya aza masa domin Allah ya ce ka koyi aiki kamin ka yi shi to kuma kada ku ta yi sakkwata ku ce mutane kafirai Eh, eh, sai in kaga mutum na yi ka kire shi ka ce ba a yi sai fa in baka da lafiya cewa an kai abin nan idan kuntum idan kuntum ila salati wa ghasulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqikum wa sawbi ru'usikum wa arjulakum ila kabaini wa in kuntum junuban fatahharu in ba ku in kuna da janaba ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa kun ga an fadi nawaqilul wudu'i wa lam tajidu ma abu ku samu ruwa ba fata yammamu sannan sai ku yi taimama kun fahimta ko ashe kenan sai ka gaya ma mutum in ka ga mutum na laifi ba a kafirta shi da laifin nan sai an gaya masa in ya ce a ni zan yi haka nan shi kenan zan kafiri ka ce abu kaza kahirci ne kada ka koma yi ya ce a ni haka nan zan yi to shi kenan zan kafiri kun gane kun to kamar a'a in dai akwai wani abu ciki ba qur'ani ne zalla ba don ka taba shi babu alwala babu komi kamar tafsiri eh ko da akwai ayoyin qur'ani duka ciki don ya zan akwai wani abu eh, kamar wanda ya karanta kul huwallahu mai sarka bai karanta kul huwallahu ba <laughs> eh, kun fahimta ko eh, bai karanta kul huwallahu ba dan ya an hada shi da wani abu ko ka karanta don taima wani abu ba taima ko ni eh ba kai ba ta kai ka da amma abin nan sunan Allah na yi ba sai ya hada shi da wani abu da kul huwallahu mai sarka da kul ya ayyu mai sarka da yasin mai menene duk ba su da wani amfani <laughs> eh, eh. to wannan sai ita imama yi eh, taimama ta isa ko kuma ka farka ka makara kamin kai alwallah ko kamin kai wanka a lokaci ya fita wannan sai ka yi taimama kai sallah lalura ce ta isa ne wata taimama ita ce matsayin wanka ko matsayin alwallah ka gane eh da niyya wato baka yin wanka eh, saboda rashin lafiya ko baka yin wanka saboda lokaci ya kure wannan sai kai kai mamma da niyyar daukewar janaba ga alwala kana da wanka amma baka da alwalla. ga lokaci zai shige to wannan sai kai kai mamma da wannan mm, ba sai a ɗebo daga waje ba ana iya taimama da ƙasa ƙuda. ko ka ɗauko wani dutse dutse ya in ƙasa ne wanda yake ana iya aza hannaye a yatta taimama kai mhm. eh, in babu ruwa ba babu ruwan da za ka yi kana yin taimama ka ɗauka ko kun baka da lafiya baka taɓa ruwa saboda haka abin nan kana iyawa fasulun bambanci wajen ɗaukar qur'ani tafsiran da wanda yake yin tsarin shine ne karatu eh akwai bambanci don wanda a tsantsan rubutun qur'ani shi a qur'ani amma wanda an kasa wani abu wannan ƙarin nan da an kai ciki ai ba ba shi ba qur'ani bane ko da fassara ne ai fassara ba kalamun lahi ba abinda sauran abin yanzu in kaga abin nan yanzu fassara nan da nake muku ai ba ka cewa wannan magana Allah ce abinda ni nake zaton mm. <laughs> yawa da ni nake haka yake shine